ปัญญาภาภาภนักปราชญ์นตัวให้สัตว์ที่กต้อต้อวาทีต้อวาด้ของตัรา Inviate l'ufficio di Marella Battini, Ampami Ampasso e Giova Contare. Tu quantuti Ampasso, mi mandiamo meglio ทุกตอนนั้นก็ต่าไปด้ความทุกข์ทุกวันรู้ที่กลางวัมีมันแดงทุกวันนั้นก็ก็สูญความสุขของตนอันนี้ให้เราทุกคนดูอีกนะว่าในครัวของเรา อย่าลืมเป็นเจ้าของรักษาสามีหลักทางกายอันนี้ร่างกายอันนี้ข้าทำสิ่งขาสดีงของแก่ ว่าตาทำดีแต่สลายไปแล้วใจก็รู้ไมได้ก็ต้องหนีออกไปทันทีเมื่อไอ้นี้กระด่างกผู้นักสงฆ์สุด ก็ต้องไปดูความสุขเมื่อผู้สร้างมลความกุขก็ต้องไปดู่นรกอันนี้เรียกว่าผู้ชุขแปลว่าผู้ตองฝ่ามารสอน เป็นผู้ใส่ขอบคุณสาธิละลางกายใหญ่หลอกพวกเราทุกคนตลอดไปเดี๋ยวนี้ใจของพวกเรามันอยู่ในร่างกายนี้ความรู้สึกของเราหนึ่งความรักสองความเจ็บสามความหิว มีความจัดได้ห้าคำที่ไม่พอใจอะไรทุกอย่างคำนี้เรียกว่าใจของพวกเราร่างกายอนนี้มันเป็นอะไรทุกอย่างมีเใจนั้นเป็นผู้รู้สารวะบางทีนี้ตัวของพวกเรามีชีอยู่ แต่ตาสมบุญกุศลเพิ่มเติมให้จิตของเราหรือไม่หรือว่าจะสะสมสิ่งความชั่วเพิ่มเติมให้จิตของเราบ้างให้เราที่นึกในตัวของเราหนึ่งกับอาชีพสอง เป็นคนขโมยลักที่ย่อโยงรอดลงมักมีเล่นพระบาทอันนี้แปลว่าเพิ่มความรู้ผู้เพิ่มความมีนั้นหนึ่งครอบครัแน่นบุญกุศล เพิ่มเติมเรื่องไหวพระมีสิบหเรียงวิจามัดาปูยาตาญาอันนี้แปลว่าเพิ่มความดี จะดูไม่ผิดอื่นผิดตัวแต่ที่ของนี้มีหลายกระดิ่งบังคับให้ชื่อเปิดไว้ให้เกิดบังคับให้ลงนามถึงนั้นเลยบังคับให้ไม่ขึ้นภูเขานั่นเกิดนี่นะครับนี่ หวังพระในกระแสของน้ำของของของหมิ่นของของของสกปรกของสะอาดต่อตาใจใจร่างกายมันจ็ถือท่านอันนี้แปลว่าดูจิตของเรามีอยู่ในร่างกายเวลางัจจุบันนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ถือศีลบาต เราดูที่นึกเราจะไปโน่นนาตัวใจนั้นเองไปร่างกายมันไม่ไปก็ทอดที่อยู่ในโลกอันี้ตลอดไปบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราจะมีชีวิตอยู่จะเพิ่มอะไรกันนะจะเพิ่มหรือจะเพิ่ะ จะเพิ่มความดีแต่เพิ่มความชั่วให้ตัวเราคิดนึกพิจารณาคนของตนทุกคนตลอดไปในชีวิตปัจจุบันชีวิตปัจจุบันนี้านตัวของเราคิดไม่อ่านอะไรสักอย่างแล้วนี่จะต้องรอยไปตามประเทศ แห่นคนที่ขาดก็ตามเลยแต่ทำนั้นแล้วะเพิ่มความโลภอยู่จนตลอดไปในชีวิตของตนตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดเรื่องตนของตนทุกคนสวรรค์ไม่ได้นรกไม่ได้เราจะไปทางไหน จ k e p a d ้ lo จะไป a kepada lo จะไป a k e ว a d a lain แต่เราพิจารณาในล้วของเราทุกทุกคนหากเพิ่มความทุกข์มันกะได้มาเลยหากเพิ่มความดีมันกะไปสู่สวรรค์อันนี้ให้เราทุกคนอยู่ที่ทางตนของตัวทุกคน เหลือญาตน้องสำหรับโอมิกรรมทายาโตสมโยวิสมคันตุสมปฏิจารณาญาณธรรมังปิสามิสยานวะปาตาวะแล้วเราพึ่งในสามีนาต่างจะพึ่งถึงจะต้นบาให้ที่อ่านตนของตรเอ ตนของตนเองไมเป็นคนผู้ร้ายให้ผู้เลิศใครที่ขาดตัวของผู้เลิศตัวของเราคือใจไม่ใช่รางกายนี้ร่างกายนี้มันเป็นของที่เป็นเค่องมือจต่เราเราได้ใช้ทำความดีใช้ทำความชั่ ثم تنظر كيف nilai yang rukun lukisan untuk rukun. Bunga itu ritual, bahasa itu ritual, jaringan itu ritual, jadi kami ini. Kalau kita naik dua bahasa rukun, dua orang itu ada ยังถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราไม่ใช่มันก็เกี่ยวกับผมก็มาร่างกายมันไม่ใช่ร่างกายเกี่ยวกับนี่เป็นไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเป็นของสำลักใช้เป็นบุญสิบาทตาเท่านั้นเองนี่ให้เราทุกคนจง ไม่ได้ทปฏิบัติในชีวิตนี่ี้จงตั้งใจคงตัวเองทุกประตูจะเป็นที่ชั่วผู้ไปโรคอรารป็นผู้แปลว่าเป็นผู้รู้แก่โรคโรคมรโรคโรคเราโรคโรคมรโรคโรคอนุรอ์มนุษย์เป็นผู้รู้แก่โรค ราะนาให้เราญาติน้องทุกคนที่ตาที่เกิดให้เข้าใจท้องสดที่เป็นหมอนแก้วอายุวันโกนะวัตโตที่วรตโตวัตโตภาวะโตวั